วันนี้เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา วันนี้เป็นวันพาขึ้นแปดค่ำเดือนสิบสอง ตรงกับวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนห้าศูนย์เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเรา เมื่อถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำพวกเราก็ต้องรวมกันไหว้พระสวดมนต์ จากนั้นก็ฟัง โอวาททำคำสอน บางทีก็ผมเองเป็นผู้ให้คำแนะนำบางครั้งก็ฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์สุดแท้แต่ความเหมาะสม แต่วันนี้ผมจะได้พูด กล่าวสมวนิยกถา เพราะว่ามีพระใหม่เข้ามาวันนี้ ที่บวชเมื่อวานนี้ เป็นการบวชมีความสำคัญคือเป็นการบวชเพื่อถวายพระราชกุศลในหลวงของเราพระพรรษาพระชนครบแปดสิบพรรษาพระสงฆ์ในก่อนชาวไทย ก็ร่วมกันแสดงซึ่งคุณงามความดี ผู้ที่พอที่จะบวชอุทิศหรือว่าพอผู้ที่จะบวชเพื่อสร้างบุญสร้างกุศล ถวายพระราชกุศลในหลวง ก็ได้เสียสละเวล่ำเวลาบวชเพราะอย่างอื่นพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของพวกเรา มีพร้อมหมดทุกอย่างแล้ว เหนือกว่าพวกเรา พวกเราไม่มีสิ่งไหนที่จะตอบแทนพระพระคุณของท่านจึงได้บวชในพระพุทธศาสนา เพื่อเพื่อสร้างคุณงามความดีจากนั้นเราก็ได้ การกระทำคุณงามความดีของเราที่เป็นบุญเป็นกุศล พวกเราก็จะได้น้อม ถวาย เป็นพระราชกุศล ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ที่เป็นร่มร่มไสของประเทศชาตินะ อันนี้เป็นการคิดที่ถูกต้องผมว่านะ เพราะนั้นพวกเราที่เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาถึงจะมีเวลาน้อย ก็ให้ทั้งอกทั้งใจอย่างเต็มที่ เพราะทางโลกเราเคยผ่านมาแล้วทำยังไง อันนี้เราเข้ามาบวชถึงจะมีอยู่ในมิติหนึ่งกฎระเบียบหนึ่งคือการเป็นพระ เราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในขณะที่เราเป็นพระ เพราะคนโบรโบราณ ที่เป็นปู่ย่าตาทวดของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนา ก็ว่าการที่จะสร้างคุณงามความดีนั้น ไม่มีสิ่งอื่น ที่จะยิ่งไปกว่าการบวชเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกหลาน ก็ถือว่าการบวชในครั้งนี้เป็นการบวชที่เป็นครั้งที่สำคัญนะ เพราะฉะนั้นในทางอกตั้งใจบวชเข้ามาแล้วก็ประพฤติตนให้เป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักธรรมวินัย อยู่ในกฎระเบียบของหลักพระธรรมวินัย เมื่อเราอยู่ในกฎระเบียบในหลักธรรมวินัยแล้ว ก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง จากนั้นเราก็ได้น้อม ถวายพระราชกุศลในหลวงที่เราตั้งเจตนาเดิม เอาไว้ประบวชครั้งนี้ เราบวชเพื่ออะไรเนี่ยอันนี้เราก็มีความหมายอย่างนั้น ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดท่านก็ได้ตั้งจิตตั้งใจอย่างนั้น เพราะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในครั้งนี้มีความหมายให้พวกเราสำนึกสำเนียกอย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะ แต่นั้นสำหรับพระเก่า พระเก่าเนี่ยผมอยากจะเน้นหนัก เรื่องจิตภาวนา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของพระรุ่นน้องๆ ที่เขามาบวชใหม่ ผู้ที่เขามาบวชใหม่ ที่เขามาบวชก็จะต้องดูพระรุ่นพี่ที่เขามาบวชก่อนทำตนอย่างไร คิดอย่างไรทำอย่างไรพูดอย่างไร อันนี้เป็นแบบอย่างของพวกเราท่านทั้งหลายไปถึงรุ่นน้องๆ แต่ถ้าว่าพวกเราที่เป็นพี่เข้ามาบวชแล้ว คิด ก็ไม่แพ้กันกับผู้ที่ยังไม่เคยบวชการกระทำก็เละเทะการพูดออกมาก็เป็นไม่เป็นที่เคารพนับถือเลื่อมใสสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลายตรวจตราดูตนเอง เป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่า ถ้าว่าพวกท่านทำตนไม่ดี คิดไม่ดี พูดไม่ดีทำไม่ดี แสดงว่าพวก แสดงว่าพวกท่านทั้งหลายยังใช้ไม่ได้ พูดอย่างนั้นได้ เพราะนั้น การคิด ให้คิดอย่างพระ การกระทำก็ให้ทำอย่างพระ การพูด ก็ให้พูดอย่างพระ พระคือยังไงคำว่าพระ พระเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษ เป็นผู้เห็นโทษในวัฏสงสาร เห็นโทษในการเป็นอยู่ พยายามตะเกียกตะกาย ให้เกิดความเบื่อหน่ายคลาย ให้หนีจากกิเลสราคะโทสะโมหะ อันนี้คือจุดพระประสงค์ของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เขามาบวช บางสิ่งบางอย่างที่ผมเห็น ผมไม่สบายใจกับหมู่พวกเพื่อน เป็นพระรุ่นเก่าั้งหลายพรรษา ไปเห็นทางเดินจงกรมของหมู่ พวกเพื่อนแล้ว มีตะหินมีตะก้อนหิน ฟูขึ้นมา แล้วก็มาถามตัวเองว่าเคยเดินยงกลมไหม ก็บอกไม่เคย มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่มาอยู่กับผมเป็นเวลาปีสองสามปี สองปี น่าจะรู้จักว่าการแนะนำสั่งสอนของผมนั้นมีจุดประสงค์อะไร ก็พระเนนหรือพระทั้งหมดที่เข้ามาบวชผมอยากจะให้ศึกษาธรรมะปฏิบัติ เรื่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเป็นหัวใจของผม ที่ผมชักชวนแนะนำหมู่พวกเพื่อน ให้เดินจงกรมให้นั่งภาวนาแต่นี้ผมไปเห็นทางเดินจงกรมของหมู่พวกเพื่อนแล้วไม่เป็นหน้าเลื่อมใสไม่เห็นรอยเดินจงกรมเลย ผมก็มาคิดถึงว่า พวกท่านเหล่านี้จะอยู่ได้ยังไง ท่านจะภาวนาหรือเปล่า ผมก็ไม่มั่นใจอีก ขนาดเดินจงกรมนี่ก็ยังไม่เดินแล้ว แล้วจะนั่งภาวนาเป็นไปได้อยู่เหรอถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลาย ไม่ใส่ใจนะ ไม่สนใจนะ ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไร ผมขอถามพวกท่านทั้งหลายดู พวกท่านทั้งหลายอยู่เพื่ออะไร อยู่ทำไมถ้าว่าไม่สนใจไม่ปฏิบัติแล้ว พวกท่านไม่มีอยู่มีกินใช่ไหม พวกท่านทั้งหลายหมดหนทางแล้วใช่ไหม พวกท่านทั้งหลายหมดศรัทธาแล้วใช่ไหม พวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วใช่ไหม พวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษแล้วใช่ไหม ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของมีจริงใช่ไหม สิ่งเหล่านี้ผมอยากจะถามพวกท่านทั้งหลาย ทำไมมาศึกษาแล้วไม่ถึงใจ ทำไมจึงทำหล่อๆแหละแล้วก็ไม่เห็นทางเดินจงกรม ไม่เดินจงกรมเลย ทั้งที่มาอยู่หลายปี ไม่ใช่ว่า เออ เดินจงกรมบ้าง ไม่เดินบ้าง อันนั้นก็ยังอีกอย่างหนึ่ง เออ บางบางทีมีกิจธุระมีความจำเป็น อันนี้เห็นแล้วทางจงกรมเศร้าหมองสุดๆ เลย ถามตัวเองอีกต่างหากว่าเดินเดินจงกรมไหม ก็ตอบอึบอับอับ เออเหมือนกับว่าผมเดินอยู่อ้าวเดินไปที่ไหน เดินไปปัดกวาดนั่น ถามทางเดินยังกรมตอบต่อไปทางไปปัดกวาด จะไปตอบอย่างนั้นได้ยังไง แสดงว่าถ้าผมเดินมาผมเดินยังกรมมาศาลา ฉันข้าวเดินมาฉันน้ำร้อน เดินไปปัดกวาด อย่างนั้นเหรอถ้านอกจากนั้นแล้วท่านทํำยังไง ถ้าท่านไม่เดินท่านทํำยังไง คานมาศาลาใช่ไหม คานมาฉันน้ำร้อนใช่ไหม คานไปปัดกวาดใช่ไหม ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น อันนี้ถามถึงทางเดินจงกรมให้ว่าท่านเดินจงกรมไหม ตอบไม่ได้ สิ่งเหล่านี้มันผมฟังดูแล้ว ผมเป็นหัวหน้านะ ผมไม่สบายใจเลยนะ พูดตรงๆกับหมูกับเพื่อน ถ้าหมูขี้เกียจเดินจงกรมถึงจะทำหน้าที่การงาน ยังไงก็ตาม ถ้าไม่เดินจงกรมแล้ว ผมก็ไม่สบายใจ แต่ยิ่งไม่เอาธุระการงานกับหมู่กับเพื่อนแล้ว ยังเป็นเรือขวางแม่น้ำอยู่แล้ว พูดอะไรกับขวางหมู่ขวางเพื่อนอยู่แล้ว ก็ไม่รู้จะอยู่ทำไม ให้หมู่ทั้งหลายพิจารณาตัวเองนะอย่าไปคิดว่าหลวงพ่ออินอยากจะได้หมูได้เพื่อน เออแล้วอยากจะได้หมูกินหมูขี้เออมากๆ ผมก็เลยอยู่ไปอย่างนั้นแหละเพราะท่านอยากจะได้หมูเพื่อน ให้พวกท่านคิดใหม่ได้นะ ถ้าไม่ตั้งใจจริงมาอยู่ที่วัดของผม หนักวัด ผมพูดอย่างนั้นได้เลย หนักวัด ไม่มีอะไรที่จะหนักยิ่งกว่าพระไม่ตั้งอกตั้งใจพระชั่วอยู่ในวัดเผลอเผอแล้วจะทำความชั่วในวัดของผมเสียอีกเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายคิดให้ดี ที่ผมพูดคำนี้ ผมไม่ใช่ว่าจะนั่นนะมันมีเหตุซะก่อนผมจึงพูดออกไปให้พวกท่านทั้งหลายได้คิด แต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจ ถ้าตั้งอกตั้งใจภาวนาปฏิบัติ ถึงยังไงถึงจะโง่ยังไงก็ตาม ก็ให้พวกท่านทั้งหลาย ตะเกียกตะกายแหวกไหวเพื่อหาหนทาง อันนั้นผมยังน่านับถือน่าเลื่อมใสหรือว่าน่าเเลี้ยงดูน่าเมตตา มีอะไร ผมยินดีที่จะรับรองทั้งหมด ถ้าพวกท่านทั้งหลายมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างนั้น แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลาย มาอยู่แบบชังกระตาย มาหลบหลบซ่อนซ่อนมาไม่ตั้งใจ มาเพื่อจะหวังชื่อหวังเสียงว่าที่มาอยู่ที่วัดนี้ เท่านั้น พวกท่านทั้งหลายคิดใหม่ ให้คิดใหม่ อย่าไปคิดแบบเร็ว ๆ อย่างนั้นอย่าไปคิดว่าผมก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละผมไม่ได้อะไรหรอก พราะผมบวชที่นี่ผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไง อยู่อย่างนี้แหละถ้าคิดอย่างนั้น จะลาศึกวันไหนก็ได้ ถ้าไม่ตั้งใจ หนักวัด พูดอย่างนั้นได้ เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังไว้ อยากจะให้หมู่พวกเพื่อน ผมไม่ได้พูดไล่พูดให้ทำความภาคความเพียรให้ยึดแนวแถวปฏิบัติ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมา อย่างองค์หลวงตาเนี่ย ท่านเดินไปที่ไหน อันดับแรกท่านต้องไปทางไปดูทางเดินยงกลมก่อน ถ้าไปเห็นทางเดินยงกลม เห็นทางเดินยงกลม เห็นพระเดินยงกลม ท่านบอกเออพระองค์นี้ถึงยังไง ถึงจะโง่ยังไงเขาก็ยังเป็นนักสู้อยู่ใครข้าวยังตะเกียกตะกายยังแหวกว่ายอยู่หรือยังไงก็ก็ได้เยังมีการ ให้อภัยและยืดหยุ่น เพราะว่าเขามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่ แต่ว่าถึงยังไงเขาจะโง่ยังไงก็ตาม แต่เขาก็ยังมีความพยายามอยู่ตะเกียกตะกายอยู่แหวกว่ายอยู่ แต่ถ้าว่าดูแล้วกิริยามารยาทซื่อบื้อและสังกตายอีกต่างหาก ไปดูทางเดินโยกลมแล้ว ไม่มีทางเดินโยกลมอีกต่างหาก ทางนอกก็เละเทะ ธุระการงานของหมู่ของเพื่อนก็ไม่เอา เดินโยกลมก็ไม่มีอีก พระประเภทนี้จะว่าจัดว่าประเภทไหน ให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาตัวเองก็แล้วกันนะที่ผมพูดทั้งนี้ทั้งนั้นนะขอให้ ท่านทั้งหลาย ทบทวนไข้ควร ตรวจตราดูตนเอง ที่ผมพูดเนะี่ย จริงไหมหรืออย่างไร ถ้ามีความข้องใจถามผมได้ แต่ผมก็จะตรวจหมูเรื่อยๆ ต่อไปเนี่ยผมก็คงจะดูดูเดินไปเรื่อยๆตรวจดูไปเรื่อยแล้วจะมองดูไปเรื่อย ไม่ใช่ ผมจับผิดนะอันนี้ไม่ใช่ผมจับผิด ผมจับถูก คือพระองค์ไหนไม่ตั้งใจในอยู่ในพระพุทธศาสนาไม่ควรจะเอาไว้ หนักวัด อันนี้คือคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมได้ศึกษามาอย่างนี้ ศึกษามาจากหลวงปู่หลวงตามาอย่างนี้ เพราะนั้นผมจะต้องยึดแนวแถวของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตานำมาสั่งสอนหมู่หมู่พวกเพื่อน ถ้าว่าหมู่พวกเพื่อน ไม่ตั้งใจแล้วเละเทะแล้ว หลวงผมก็ไม่รู้จะรับหมู่พวกเพื่อนไว้ทำไม เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกท่านทั้งหลาย ตรวจตาดูตนเองนะ ถ้าจะอยู่กับผมต่อไป ถือว่าเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กับผมแล้ว พวกท่านต้องเป็นต้องฟิตตัวให้ดีขึ้น ต้องทำตัวให้ดีขึ้น ต้องมีความรับผิดชอบให้มากขึ้น ต้องตั้งอกตั้งใจให้เข้มแข็งขึ้น ผมไม่ต้องการพระอ่อนแอ ไม่ต้องการพระปวกเปียก ไม่ต้องการพระไม่เอาฐาน ไม่เอาไหน หนักพระศาสนา เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายฟังไว้ให้ถึงใจนะ ที่ผมพูดเนี่ย สรุปแล้วก็คืออยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทั้งหลายเป็นผู้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ มีความตั้งใจจริง ถึงจะอย่างไงก็ให้พยายามเดินยังกลมนั่งสมาธิภาวนา ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้รู้จักกิจจะวัดข้อวัด ควรทำยังไง แบ่งการทำต้องรับผิดชอบร่วมกัน ถ้าองค์ไหนอยู่ในวัดของผม ขวางหมู่ขวางเพื่อน ขวางคำว่าขวางนะคือไม่ไปกับหมู่เพื่อน หรือขี้เกียจทำกิจวัตรข้อวัด พวกที่เป็นพระผู้ใหญ่และองค์ไหนก็ตามบอกมา บอกมาหาผม ในฐานะผมที่เป็นหัวหน้า ผมจะพิจารณาเอง แต่อันดับแรกผมก็จะไม่ดุด่าว่ากล่าวทีเดียว เพราะคนทั้งหลายอาจจะไม่รู้ เราอาจจะเตือนบอกมากล่าว มาถามเสียก่อนเพื่อทำความเข้าใจ แต่ว่าต่อไปถ้าว่ายังดื้อด้านหรือว่ายังไม่เอาฐาน ต่อไปภายภาคหน้ากันนั่นนะที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากับไปขวาง โลก ขวางพระขวางพระพุทธศาสนาอีก จะเกิดประโยชน์อะไร แปลว่าผู้ไม่ไม่ใช่ผู้มาศึกษา ถ้าเป็นผู้ศึกษาแล้ว เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ แล้วก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัย นี่แหละ ผมจะให้จะเป็นอย่างนั้นจากนั้นเมื่ออยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยแล้วจะเป็นพระที่น่าเคารพน่ากราบไหว้สักการะบูชา ของผู้ที่ได้พบได้เห็น แต่ถ้าว่าทำตนไม่ดีแล้ว ไปที่ไหนก็ขวางเขาทั้งหมดที่พระทุกวันในญาติโยมทุกวันนี้ คู่คนทุกวันนี้เขาเห็นพระเนี่ยเเกือบจะไม่เว้นแต่ละวันในสื่อต่าง ๆ ก็ว่าเนี่ยเพราะเหตุนี้แหละ เพราะพระทำตนไม่ถูก เพราะนั้นในวัดของเราเนี่ยถึงจะว่าไม่เอาพระหันมาบวชก็เถอะ แต่เป็นผู้ทุชนกิเลสหนาปัญญาหยาบก็จริง แต่เข้ามาเพื่ออะไร เข้ามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วไม่ฝึกหัดดัดนิสัย แล้วจะอยู่ทำไม เมื่อเข้ามาแล้ว ต้องทำตัวนั้เป็นพระที่ดี ฝึกหัด ดัดนิสัย นิสัยตัวเองเป็นยังไง ขี้เกียจขี้คลานอ่อนแอปวกเปียก ชอบโม้ ชอบคุยอชอบอยู่ชอบกิน ชอบหลับ ชอบนอน อย่างเนี้ย เราก็ต้องพยายามฝึก หัด ดัด ตัวเอง ให้ดีขึ้น อยากกินไม่กิน อยากนอนไม่นอน อยากพูดไม่พูด พยายามเดินยังกลม ขี้เกียจเดินยังกลมบังคับให้เดิน ให้นั่งให้ปฏิบัติ อย่างนั้นมันจึงจะถูก เข้ามาบวชเพื่อฝึกหัดดัดนิสัย ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัย ให้อยู่ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลาย ฟังนะผมบอกย้ำเนี่ยฟังให้ถึงใจนะนี่แหละ ภาคปฏิบัติ พระที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าอ่อนแอปวกเปียกไม่ได้ พระที่เป็นผู้นำผู้นำชุมชน ทำนำทางจิตวิญญาณเราจะทำตนให้เป็นที่ตำหนิของคนทั้งหลายได้เหรอเพราะนั้นต้องเข้มแข็ง นี่แหละภาคปฏิบัติ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ถ้าจะว่าไปแล้วก็คือการเป็นอยู่ร่วมกัน ถ้าจะจัดเข้าในหมู่ศีลก็ไม่น่าจะผิด ศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อย ชื่อว่าศีล สมาธิคือแนวความคิด แนวความคิดว่าคิดอย่างไร มันจึงจะถูกต้องคิดยังไงจึงจะเป็นมรรคเป็นผล คิดยังไงจึงจะเป็นหนทางที่เป็นนิยานิกระทำที่จะนำจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส อันนี้คือทำทำไม่หลายขั้น จนถึงสิ้นอาสวะกิเลสธรรมะนี่มีหลายระดับ ศีลนี่ก็คือรักษากายวาจา ให้เรียบร้อย ส่วนธรรมคือรักษาใจ ถ้าใจเป็นธรรมแล้วศีลก็ดี ถ้าใจไม่เป็นธรรมแล้วจะต้องผิดศีลเพราะธรรมละเอียดกว่าศีลถ้าใจมีธรรมแล้วศีลไม่ต้องรักษาก็ได้ เพราะใจเป็นธรรมรักษาใจอย่างเดียว พอรักษาใจขึ้นมาแล้ว จะพูดอะไรออกไป ควรหรือไม่ควร จะทำสิ่งไหนออกไป ควรหรือไม่ควร เพราะมีธรรมในใจแล้วนั่นแหละรักษาจุดเดียวศีลไม่ต้องรักษา รักษาจุดเดียวแล้วจบ เป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมอยู่ในนั้นเสร็จ เพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษา ในครั้งนี้ด้วยว่าทางพระเก่า ก็ให้ตั้งอกตั้งใจอย่างที่ผมได้กล่าว พูดทางนี้ทางนั้นถึงจะรุนแรงอย่างไงก็ตาม จุดมุ่งมั่นของผมคือความเมตตาเป็นหลัก และการเน้นหนักจุดยืนของผมคือ ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ผมเองมอบกายถวายชีวิต ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งยืนเดินนั่งนอนหลับตื่น เพราะนั้นการพูดของผมเนี่ยถึงจะเป็นยังไงก็ตาม ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนที่มาอยู่กับผมเนี่ยอย่างน้อยก็ให้เดินตาม ปฏิบัติตาม ไม่ใช่ว่าออกนอกรูนอกทางมาแปะแปะแม่แม่อย่างนั้นผมไม่สบายใจ พูดอย่างนั้นได้ เพราะนั้นในตั้งอกตั้งใจนะผูกหมู่พวกเพื่อนนะ อันนี้คือการเป็นอยู่กิริยามารยาทและการเป็นอยู่ภายในวัด จากนั้นก็ให้ตั้งอกตั้งใจรักษาศีลกิจวัตรข้อวัด สิ่งไหนก็ตาม ได้เวลาต้องทำ ตอนเช้าทํำยังไง บินทบาทจากนั้นตอนเย็นบ่ายสามโมงกิจวัตรยังไงพอจะหยุดได้ก็หยุด จะไปทำกอกกอแกะเลาะะเละเย็บจก เย็บจับอะไรก็ตามถึงเวลาแล้วต้องหยุด วัดป่าบ้านตาดผมเนี่ยองค์หนึ่ง ที่เย็บผ้าถวายหมู่พวกเพื่อน ขึ้นหลังจากตั้งแต่ออกพรรษามา องค์ไหนต้องการผ้ายังไงสังฆาติจีวร ผมเนี่ยแหละองค์เย็บ พอถึงได้เวลาต้องกระโดดลงหลังจากไปปัดกวาดทำความสะอาด ช่วยหมู่พวกเพื่อน เสร็จแล้วค่อยขึ้นมาอีก ถ้ามาอย่างนั้นไม่ได้ พ่อแม่ครูจารย์หลวงตาเนี่ยมาแล้วท่านดุพระไม่รู้จักกิจวัตรสิ่งเหล่านี้ผม มาที่นี่ผมก็พูด แต่ว่าเห็นยังหมูก็ยังหล่อๆแหล่ๆอยู่อย่างเก่า ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะสิ่งเหล่านี้ผมมาศึกษามายังไง ผมก็มานำมาแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนถ้าว่าไม่เชื่อก็ฟังเลยถามอาจารย์ทิกก็ได้ องค์หลวงตาเนี่ยเข้มงวดขนาดไหน เพราะนั้นที่ผมพูดเนี่ยพูดตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะ ที่มาอยู่กับผม ผมก็จะต้องแนะนำสั่งสอน ในสิ่งที่มันจึงไหนควรจึงไหนไม่ควรจึงไหนถูกต้องที่จึงไหนที่เป็นแนวแถวของ ครูบาอาจารย์ที่ผมได้ศึกษามา ผมก็จะต้องนำสิ่งนั้นมาบอกกล่าว ให้แก่หมู่พวกเพื่อน ให้ได้ศึกษา อย่างน้อยถึงจะปฏิบัติไม่ได้ก็ให้รู้เอาไว้ ว่านี่คือแนวแถว พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติกันมา ไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วเละตุ่มเป๊ะทั้งพระใหม่พระเก่าไม่รู้จักไม่ไม่รู้จักกฎไม่รู้จักระเบียบ พระเก่าก็เละเทะเทะพระใหม่ก็มาก็เละเละเทะเทะมาก็เลยคลาเคล้ากันก็เละเทะไปหมดเลยท่านนี่แยกกันไม่ออก เพราะพระเก่าไม่เป็นตัวตั้งตัวตี ไม่เป็นผู้นำ ไม่เป็นแกนนำที่ดี ไม่เป็นผู้พาเดิน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ ให้พวกท่านทั้งหลายคิดนะผมแนะนำสั่งสอนรุ่นพี่ก็ให้เป็นรุ่นพี่ รุ่นน้องก็เป็นรุ่นน้อง รุ่นพี่ก็เป็นผู้นำรุ่นน้องมันจึงจะถูก ไม่ใช่ว่ารุ่นพี่ก็อย่างนั้น รุ่นน้องเข้ามาก็มันยึดอะไรเป็นหลักไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ละอยากจะให้ พวกท่านทั้งหลาย ตรวจตราดูตนเองนะแล้วก็พร้อมกันก็ให้เร่งความภาคเพียรให้อยู่ในความสงบ ถึงจะไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อน แต่ว่าเป็นผู้เร่งความภาคเพียร พยายามภาวนาตั้งตั้งใจภาวนา อันนั้นผมก็เชิดชูบูชาอย่างมาก เพราะเป็นผู้มีความเพียรเร่งความเพียรแต่ถ้าไม่เอาอะไรทั้งไหนเลยหลอกแหละหลอกหลอกแหลกแหลกดูดูแล้วก็มันหนักใจนะมันหนักใจ เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ตั้งอกตั้งใจ ถ้าพวกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ดีไปที่อื่นก็ดีหมด ถ้าานอยู่ที่นี่ไม่ดีอย่าไปหวังเลยขนาดผมแนะนำสั่งสอนถึงขนาดนี้ ขัดเกลาถึงขนาดนี้ พวกท่านทั้งหลายยังไม่เป็นพระที่ดีได้แล้ว ไปที่อื่น ผมไม่ว่านะผมเชิญนิมนต์ไปเลยอมันดีไม่ได้ มันดีอยู่กับตัวเอง เพราะนั้นอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ก็ตั้งใจภาวนา สงบสงัดไหม สงบสงัดเลือกให้เห็นใครเลยก็ได้ทั้งวัน ที่วัดของเราหลีกเล้นมีเนื้อที่ตั้งพันกว่าไร่ มีกุฏิที่พักพาอาศัย ที่สงบสงัดสะดวกสบายสำหรับหลีกเล่นภาวนาถ้าพวกท่านจะหลีกเล่นภาวนา มีที่หลีกเล่นเป็นเสียแต่พวกท่านเอออยู่ที่ไหนก็เอาคอสอดเข้ามาหัวสอดเข้ามา เออ ให้เขาตัดคอ คุกคลีตีโมงกันไม่รู้จักหลบไม่รู้จักหลีกมันก็ช่วยไม่ได้ แต่ถ้าพวกท่านทั้งหลายรู้จักหลบ รู้จักหลีกรู้จักภาวนา ปลีกตัวภาวนา ผมว่าที่วัดของเราพร้อมหมดทุกอย่าง องค์หลวงตาท่านก็พูด องค์หลวงตาท่านมาว่าที่นี่เหมาะแก่การภาวนานะหลวงตาท่านพูดตั้งหลายครั้งคราวที่แล้วมาท่านก็พูด ถ้าท่านไม่เห็นท่านคงจะไม่พูด อันนี้ท่านคงจะเห็นว่าที่นี่เหมาะแก่การภาวนานะเพราะนั้นให้ตั้งใจภาวนานะ พระนะอันนี้พวกเราก็คงจะได้ยินอัดเทป ไว้ก็มีอยู่คำพูดของท่านอยู่ในนั้น เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายให้ตั้งใจ พูดทางนี้ทางนั้น ถึงจะพูดรุนแรง เรื่องของผมก็ตาม แต่มีความมุ่งมั่นว่าอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัตินะภาวนาก็คือ นั่งสมาธิ อย่างพระประธานนะ่ะพอ นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอก พระใหม่นะพระใหม่ปนมมือขึ้นระหว่างอก ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโม สังโฆพุทโธธรรมโม สังโฆสามจบ จากนั้นเอามือลงอย่างพระประธานนั่งต่อหน้าของพวกเราเนี่ยเอามือลงอย่างนั้นขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้าจากนั้นกับกำหนดลมหายใจเข้า ตนจงเป็นสุขแผ่เมตตาก่อนก็ได้นะ แผ่เมตตาก่อน เพื่อให้จิตใจของเราอ่อนน้อม ไม่ให้จิตใจของเราแข็งกระด้างให้จิตใจของเราอ่อนน้อม ต่อทุกวิญญาณ ต่อทุกสรรพสัตว์ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ผู้อื่นทุกวิญญาณจงเป็นสุข ข้าพเจ้าจงเป็นสุข ทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่นชัดอื่น วิญญาณอื่น ทุกวิญญาณทั่วไตรโลกธาตุก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการ อย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา อันนี้คือแผ่เมตตาก่อนในเมื่อแผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยแล้วกำหนดลมหายใจ หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท หายใจเข้าพุทธหายใจออกโท พุทธโท พุทธโท คือให้สติมีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออก แต่ถ้าว่าเราจิตใจยังมีการเล็ดลอดออกไปอยู่ ให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธทุกขณะจิตที่มันคิด แต่เราไม่ต้องพูดออกปากให้ใจบริกรรมให้ใจนึกพุทโธ ในความรู้สึกนั้นๆ ในความรู้สึกลึกๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรานั่งนานขนาดไหน เอาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้บังคับ ให้อยู่กับพุทโธแต่นี้พอนั่งจบแล้วนานแล้วเออพอสมควรแล้วเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูอีกทีหนึ่งพุทโธธรรมโม สังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำสมาธิ หรือว่าได้ทำคุณงามความดีทั้งวันในวันนี้ อุทิศส่วนกุศลที่เรามาบวชนะครับอุทิศส่วนถวายพระราชกุศลต่อในหลวงพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติพิสหายเจ้ากรรมในเวรต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าได้ ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลข้าพเจ้าได้อุทิศส่วนกุศล ต่อท่านทั้งหลาย ให้มีความสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไร ผู้อื่น สัตว์อื่นก็ขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้า ต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนา จากนั้นค่อยออกจากสมาธินะทีนี้พวกท่านทั้งหลายจะถามว่า เอา้าเรานั่งสมาธิแล้วทิศส่วนกุศลให้หมดอย่างนั้นบุญกุศลของเราจะไม่หมดเหรออันนี้ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่า เหมือนกับเราใจของเราเหมือนกับเทียนเล่มหนึ่ง เทียนเล่มนั้นมีไฟ มีไฟจุดอยู่ในนั้น ถ้าคนอื่นเขามาจุดขอจุดเทียนจากเราไปหรือเราให้ไฟแก่เขาไป ไฟอยู่ของเรานะจะหมดไหม น้อยลงไหม จะดับมอดไหม พระพุทธเจ้าท่านว่าเหมือนกัน ไม่มีการดับมอด เพราะนั้นเราจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ใดเราจะไปคิดว่าบุญของเราจะหมด มันอย่างเก่า เผลอเอมากขึ้นกว่าเก่าทวีคูณขึ้นมาอีก จิตใจของเราจะชวดช่วงชัชวานมีความร่มเย็นเป็นสุข มีรัศมีแผ่ซ่านไปทุกแห่งหน ด้วยพระเมตตา ด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของพวกเรา เพราะนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะหมดบุญกุศลที่เราอุทิศไปแล้ว มีแต่กว้างขวางขึ้นไปเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อนั่งสมาธิเดินยังกลมอะไรก็ตาม แล้วให้อุทิศส่วนกุศลทุกครั้งเมื่อเราจะออก แล้วก็พร้อมกันเมื่อเราภาวนาสำหรับพระเก่า อย่าลืม เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบพอสมควรแล้วนำมาพิจารณาถึงมรณะนุสติ แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลาย ไม่ภาวนาถึงความตาย ไม่ภาวนาถึงอสุภะไม่ไม่ภาวนาถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟ กิเลสของพวกท่านทั้งหลายจะขึ้นไปขี่คอพวกท่านขี่หัวใจขี่รถหัวใจของพวกท่านขี่รถคืออะไรขี่โลภขี่โกรธขี่หลง โดยเฉพาะกามมาลาคะ จะเหยียบหัวใจของพวกท่านทั้งหลาย ถ้าพวกท่านทั้งหลาย เห็นแก่กินเห็นแก่อยู่เห็นแก่นอน เห็นแก่โม้เห็นแก่คุย จากนั้นพวกท่านก็ทั้งหลายก็จะบ่นว่าจิตของผม มันร้อน จิตของผมไม่สงบ จิตของผมออกไปข้างนอก จิตของผมเต็ม ไปด้วยราคะกามกิเลสทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมพวกท่านทั้งหลาย จึงไม่มองดูเหตุทำไมไม่มองดูเหตุ เหตุมันเป็นยังไง ผลมันจึงออกมาอย่างนี้ เพราะเหตุว่าพวกท่านทั้งหลาย วางใจไม่ดี การอยู่ การกินการหลับการนอนการพูดการคุย มันไปทางกิเลสไม่ได้พิจารณาตัวเอง การฉันอย่างนี้มันเป็นยังไง อย่างพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมลูกครูบาอาจารย์และลูกผมนะสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มเป็นยังไง ผมพยายามดูผมเอง ไม่มีความอ้วนท้วนเลย ผอมโกกเพราะเหตุไรเพราะตัวนี้แหละตัวกามกิเลสตัวนี้แหละมันเหยียบย่ำทำลายเพราะนั้นผมต้องฉันน้อย นอนน้อยพูดน้อยเร่งความภาคเพียรผมจึงได้พ้นปากเหี่ยวปากกามาถึงขนาดนี้ เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลาย ถ้าจะถือยึดผมเป็นตัวอย่าง ก็ได้ ผมแนะแนวให้อย่างที่ผมพูด แต่ถ้าว่าพวกท่าน กินตามอำเภอใจ นอนตามอำเภอใจ พูดคุยตามอำเภอใจ เรื่องสัพเพเหระพูดตามอำเภอใจ จิตใจมีแต่พูดออกทางโลกพวกท่านทั้งหลายมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายเร่าร้อนในจิตใจ ไม่เป็นอย่างอื่นพูดได้อย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายคิด ตรวจตราดูให้ดีที่ผมพูด มันจริงไหม ผมคิดว่าผมพูดไม่ผิดก็แล้วกัน ในจุดนี้ เพราะท่านพวกท่านทั้งหลาย ดูนะดูหัวใจของพวกท่านทั้งหลายนะพิจารณาถึงมรณะนุจติให้มาก คนทั้งหลายมันจะมีความสุขขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่ง นอนแบมือให้เขาลดน้ำศพทั้งนั้นแหละ น้ำเม็ดหนึ่งก็ไม่ติดในมือของเขา น้ำหยดหนึ่งก็ไม่ได้ติดในมือเขาไหลออกหมด ไม่ว่าแต่ทรัพย์สมบัติไม่ว่าแต่เงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ญาติพี่น้องเพื่อนฝูง วงศาคณาญาติเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นขนาดเขาเอาน้ำใส่มือก็ยังไหลทิ้งทั้งหมด เพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องพิจารณาดู มรณะความนี้นะมรณงเนี่ยสามารถที่จะตัดกิเลสภายในจิตใจของท่านได้มากทีเดียวถ้าพวกท่านคิด ภาวนาทำจิตให้สงบแล้วลึกถึงความตายที่จะมาถึงพวกท่าน จากนั้นก็พิจารณาถึงร่างกายว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่หัวจดเท้ามีอะไรบ้าง อยู่ในร่างกายของเรา มีหนังหุ้มอยู่เนะี่ยเต็มไปด้วยอสุภะปฏิกูลต่าง ๆ มีขี้หูขี้ตา ขี้จมูกขี้ลิ้นขี้ปากขี้ไข่ออกจากทวารหนักทวารเบา มันมีแต่สองสองศกกระปรกทั้งนั้น ไหลออกจากทวารทั้งเก้าตาหูจมูกลิ้นกายเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลาย ให้พิจารณาดูร่างกายเนี่ยมันเป็นสวรรค์วิมานใช่ไหมหรือเป็นอสุภะปฏิกูลอย่างที่พระพุทธเจ้า อย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านบอกกล่าว นี่แหละวิปัสสนา ก่อนที่จะเป็นวิปัสสนาต้องเป็นวิปัสสนึกก่อน นึกคิดดูก่อนให้เห็นตามความเป็นจริง มันเป็นจริงอย่างนั้นไหม ในเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงแล้วทีนี้มัน วิ่งเข้ามาจุดจิตสู่จิตใจ คือตัวผู้รู้คือนามธรรม นามธรรมคือตัวผู้รู้ รู้รู้อยู่เนะอันนี้แหละคือจิตใจ เรื่องทั้งหลายออกมาจากจิตจิตใจทั้งหมด สมมติขึ้นมาว่าของสวยงามก็ออกมาจากใจ ที่อสุภะปฏิกูลระลึกถึงความตายออกมาจากใจ สรุปแล้วคือใจของเราเนี่ย มันออกมาหลายหลายมิติในตัวในใจนั้น ออกมาอีกแบบหนึ่งเป็นกิเลสออกมาแบบหนึ่ง เป็นโทสะราคะ แต่สรุปแล้วก็คือออกมาด้วยความหลงทั้งนั้น ความหลง ความไม่รู้ มันหลงเป็นพื้นฐานในจิตใจ เพราะนั้นพวกเราจึงพิจารณาจุดนี้ก็คือ พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงกระเทาะ ความโง่ความหลงออก ให้รู้จริงเห็นจริง ในเมื่อรู้จริงเห็นจริงนั่นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะไม่ไปที่ไหน มันอยู่ในใจดวงนั้นแหละความบริสุทธิ์หลุดพ้น คือความรู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้น ออกมาทางด้านจิตใจก็คือเนี่ยหลุดพ้นออกมาจากตัวผู้รู้นั่นแหะตัวเห็นนั่นแหะรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวาง ร่างกายก็อย่างนั้น ในเมื่อร่างกายไม่ใช่ตัวตนแล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกาย เงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์พี่น้องเพื่อนฝูง วงศาคณาญาติวัดวาศาสนา ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเราได้ยังไง ต้องถามใจ ต้องถามใจ ใจเท่านั้นแหละที่จะเป็นผู้รู้ผู้เห็น จากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจ สิ่งทั้งหลายทั้งปวง อนัตตานะไม่ใช่ตัวตนของเรานะ ในเมื่อทิ้งหมัดเขาตรงนั้นแล้ว ใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้ว นั่นแหละเท่นี่ปล่อยวาง ความหลุดพ้นอยู่ในนั้นจริงไหนทนต่อการพิสูจน์ เมื่อพิจารณารู้แจ้งแล้วเห็นจริงแล้ว นั่นแหละปล่อยวางจุดนั้นแล้ว ความบริสุทธิ์เหนือกว่าสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเป็นธรรมธาตุ ทำที่อันบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งที่เจือปน ไม่มีราคะโทสะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปรบกวนเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว สละทิ้งวางปล่อยวางแล้ว นั่นแหละใจที่บริสุทธิ์ นิพพานังประมังสุขขัง นิพพานังประมังศูนย์ยังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานศูนย์ศูนย์คือศูนย์เชื้อคือกิเลสราคะโทสะไม่เข้าไปรบกวน ใจอันบริสุทธิ์นั้นได้ นิพพานังปรมังสุขขัง เมื่อไม่มีสิ่งที่เข้าไปรบกวนความบริสุทธิ์นั้น ก็เต็มไปด้วยความสุขบริบูรณ์ ไม่มีอะไรที่จะทำให้เศร้าหมองผ่องใสอีกแล้วเป็นเอกเทศเป็นธรรมธาตุของตัวเองแล้วนะอันนี้แหละคือความบริสุทธิ์ เพราะนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตั้งแต่เบื้องต้นการอยู่การเข้ามาบวช มาในพุทธศาสนา เข้ามาอยู่วัดของผม ผมบอกกล่าวให้เป็นผู้ตั้งใจ ให้เป็นผู้มุ่งมั่น ให้เป็นผู้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัย ให้เป็นผู้หมั่นขยันอดทน ให้เป็นผู้รู้จักภาระภายนอกภาระภายใน ภาระภายนอกก็คือกิจวัตรข้อวัด การอยู่กับครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อน ภาระภายในก็คือ การทำความภาคความเพียร อย่าให้ขาดตกบกพร่อง เดินโยกลมนั่งสมาธิภาวนา เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ ถ้าพวกท่านทั้งหลาย ทั้งภายนอกก็ดี ทั้งภายในก็ดี เป็นไปด้วยกัน ผมก็สบายใจเลี้ยงลูกน้องดูแลลูกน้องมาแนะนำสั่งสอนลูกน้องมาไม่เหนื่อยเปล่า ไม่เหนื่อยเปล่า มีคุณค่ามีประโยชน์ ต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นสักเป็นสีเป็นผู้ใหญ่ที่มีกำหนดกฎเกณฑ์ แต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วอยู่แล้วมาชังกระตายยังมาตำหนิผมอีกว่า อยู่ไปอย่างนั้น เพราะอาจารย์อยากจะให้อยู่พวกท่านทั้งหลายต้องคิดใหม่ ผมบอกแล้วสองครั้ง ที่ผ่านมาให้คิดใหม่ อย่าคิดอย่างนั้น ถ้าคิดอย่างนั้นไม่ควรจะอยู่ อยู่ทำไมหวังอะไร ไม่มีอะไรที่จะหวังผมหวังจะจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นพระที่ดีเท่านั้นเอง ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจ ถ้าอยู่แบบชังกระตายอย่างนั้น อยู่แบบไม่มีความหมายอยู่ไม่มีความหวังนั้น ไม่ควรจะอยู่ อยู่ไปทำไมผมก็ไม่ต้องการรับพระแบบชังกระตายอย่างนั้น พระไม่มีอนาคตอย่างนั้น พระไม่มุ่งหวังคุณงามความดีอย่างนั้น ผมต้องการอะไร ผมไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ต้องการแต่ว่าอยากจะให้หมู่พวกเพื่อนเป็นพระที่ดี มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัย ต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นที่เคารพสักการะ ของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย พูดอย่างนั้นได้ ถ้าเป็นพระที่ดีแล้ว ถ้าเป็นพระเลวๆอย่างนั้นสัตว์นรกเขาก็ยังไม่ยอมรับจะว่ายังไงเป็นหมู่ของเขาอีกต่างหากพระท่านทั้งหลายคิดดูเต็มทีก็แล้วกันนะการพูดวันนี้รู้สึกว่าจะรุนแรง เพราะนั้นเป็นการรุนแรงเพื่อกระเทาะกิเลสในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายให้ได้คิดนะ เอาการพูดการแสดงวันนี้ขอเห็นว่าพอสมควร แล้วก็ให้ท่านจือจองอธิบายให้หมู่พวกเพื่อนฟังด้วย เพราะว่ามีหมู่พวกเพื่อนที่ยังไม่รู้ภาษาไทยก็มีอยู่หลายองค์นะ Yeah, good monk. Try to be a good monk even for a short period of time, and try to try to be a good monk and dedicate the merit he uh, accumulated to to the for them to the to the king and to the parents, to, uh, to the society. And then he also warned the old monk should be the example of a new monk. Don't act, think, speak, behave just like you never practiced Dharma and just like a lay people. And in this way, you won't, uh, the new monk will, will think it's, uh, will take as an example it won't be a, a good example for the for the new monk. And um, not further to, uh, further go into um, give a strong um, warning about the the old the behavior of monk. He emphasized the key point, the key of a monk of, of a good monk is to to, to live a life who is um, contented, who has a very firm, um, firm inclination to escape from the, the wrong of birth and death, try to attain nirvana, and just and not just uh, spend your life without any goal in mind. He talked about the other day he visited one monk's kuti, and uh, he see them he see the walking path. It just there's no trace that indicate that monk ever do any walk, walking meditation, because uh, the walking path is just crowded with uh, like something grass, and even there are some uh, big stones, big pebble, pebbles indicate that monk never never do walking meditation. He said that if you don't even do walking meditation, he will suspect you will do sitting meditation at all. And if you don't practice, if he further he further asks the as the monk, if you don't really do practice, do you still have faith in the Buddhism? And why you still stay here? And why you still what, what's the purpose of staying in this monastery? If you he emphasized that if you are not really uh, very uh, intelligent you don't have any talent in meditation. But if you really try hard, you really practice, then Lompo will support you and he will have meta for you. But if you just uh, uh, lay, lay, uh, be, lazy, be lazy without doing any work, you don't even do the walking meditation, he feels so um, unhappy about there's such a monk staying in our monastery. He also mentioned that even ajama uh, Mahabhuva, he said that if you go to he every time he visits a monk's kuti, the first thing is he will, he will go to the walking path to see if the walking path is clean, is used, and maintained well. Because he said that as long as a monk still do walking meditation, he still had hope even his meditation did not go very far. He did not really, uh, his meditation did not go very well. But that, when he do, still using his walking path, that means he's still trying. As long as he's still trying, as long as he still strive, then he still has some hope. But if you see the walking path, it's crowded with grass, with pebbles, with stones, indicate you never do walking meditation, then you that, that no he cannot see any hope with, with such a monk who uh, don't do any walking meditation at all. And Longpo mentioned that to live with Longpo, you have to try to improve yourself. Try to be, try to be strong. Try to be a useful monk. Try to do all the duties inside the monastery, like uh, your sweeping, do the chores, and also do the duty inside. That means meditation. As long as you do, you try your best, then he will feel happy to support you. He won't feel tired at all. And today he speak very heavily, not because he uh, um, of uh, he's uh, really um, had any uh, anger inside, but because he's devoted his whole life to the triple gems, he devoted his life to the Buddha Dharma Sangha so he, when he see the monk did not really do some of the monk did not do practice, he feels so painful inside your heart. He feels so uh, unhappy about that, and he try to use a forceful tone, try to kick out your defilement in your heart, try to accept you to try to practice, follow his example, or try to follow the teaching, his teaching, so that uh, the monk in our monastery can wake up can really uh, regain the strength to practice. Also, he talked about that our monastery actually a, a very good provide a very good environment for for meditation. Our our monastery is big. If you want to find a quiet place to meditate, you can easily find one, and you can hide all day without people. People won't find you. And such a good environment, even Lona Mahabua also a uh, place that uh, our monastery is really suitable for practice meditation. Even the Buddha says so. How come we don't really uh, cherish the opportunity, cherish our uh, so many uh, kuti, so many places so secluded? Try to do meditation as best as we can, and then. Uh, after he also uh, gives some um, simple instruction for how to meditate. Uh, this is for new monk. Uh, basically, I just summarize the, the step of meditation. You first you pay respect to the triple gems, and then you uh, spread your metta to all the living beings, and then you meditate on the Buddha. Buddha, try to uh, make your mind to be with the Buddha as long as you can and after you meditate, I don't sit or walk or in any posture to meditate on Buddha as long as you can. And then you, at the end of the meditation, you pay respect to the triple gem again. Spread the metta to all the living beings um, before you uh, leave your meditation seat. And uh, this is for the new monk, but he also he said that the, for the old monk, we should be go even further to the uh, wisdom part. Try to think a lot about the death. Try to uh, be mindful of the death. Try to investigate the four property of the bodies. Try to meditate on the body, the asupa, uh, asupa practice. I think uh, asupa I mean uh, the un the body is not really beautiful and the body is filthy. The body is not uh, is not uh, not worth to be attached. Try to go into the wisdom part. He said that if you don't let your meditation go deep into this uh, this uh, wisdom development, and you just eat, just sleep, just speak, follow your desires then you will feel your heart burning like a fire all day long and you don't know what happened to your heart because you never review review yourself never try to single out the reason why you are you are catched by the fire and you never really uh, pay uh, work hard in your meditation that's why your heart is burning like a fire because you eat you eat a lot, you sleep a lot, you talk a lot. All of this activity just add to the defilement. It makes your heart burning. And uh, to be a, a good monk, we should try to sleep, uh, sleep less, eat less, talk less, and try to uh, counter counter our defilement, and then try to investigate investigate the full property of a body, try to investigate the asupa practice, try to think about a lot about the death, and then um, through this uh, through this practice, then we can step by step we can let go of our, our attachment to the body and then we will feel the freedom from the we will feel the freedom the happiness which come from abandon the uh, the delusion, and that's the goal. That's the goal of a monk should be determined to attain, and uh, and after after that, uh, at the end, Rumpo uh, emphasized again. If you are the monk which really uh, take your duty both inside and outside, the inside the outside duty is the daily routine of a monastery, you try to do the chore, try to uh, go Bindaba and try to uh, do everything uh, outside uh, in in outside environment you should you are required to do, and also you are working hard inside uh, for your inner duty. That means uh, meditation and uh, practice some concentration, um, develop your wisdom then you won't feel tired. You will feel happy to support you. But if you don't have any goal in your mind, you just live day by day without doing any practice. You like your walking path, grow with overgrown with grass, with uh, covered with stones, and you really never you make the best use of your kuti, your walking path. You will feel that you just a burden of the monastery, and you really have to think that should you stay in this monastery? If you want to go to other monastery, Longpo don't have any objection because you, the monk, which did not really try to be a good monk, will be just a burden to the to the monastery. That's not uh, what Longpo would like to see. Um, and that, that's uh, the I think what Longpo uh, talked about this evening.